Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 2-ն է, տարվա 122-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1997 թվականին Թոնի Բլեյերը դառնում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ։ 2011 թվականին Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների ձեռնարկած գործողության ընթացքում Պակիստանում ոչնչացվեց ժամանակի թիվ 1 ահաբեկիչ Ուսամա Բեն Լադենը։ 2008 թվականին Բիրմայում Նարգիս ցիկլոնի ավերածությունների զոհ է դառնում 138000 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1660 թվականին իտալացի կոմպոզիտոր Ալեսանդրո Սկարլատին, 1729 թվականին ռուս կայսրուհի Եկատերինա II-ը, 1772 թվականին գերմանացի գրող Նովալիսը, 1860 թվականին ավստրիացի գրող Թեոդոր Հերցլը, 1886 թվականին գերմանացի գրող եւ բանաստեղծ Գոտֆրիդ Բենը, 1902 թվականին ավստրալացի գրող Ալան Մարշալը, 1886 1905 թվականին հայ աշխարհագրագետ եւ մանկավար Կամսար Ավետիսյանը 1916 թվականին սովետական կինոռեժիսոր եւ օպերատոր Գավրիլ Եղիազարյանը 1924 թվականին հայ բանաստեղծ արձակագիր Մկրտիչ Սարգսյանը 1935 թվականին Իրաքի վերջին թագավոր Ֆեյսալ II-ը 1949 թվականին ֆրանսահայ անվանի կինոգործիչ Ալեն Թերզյանը 1972 թվականին ամերիկացի դերասան Դոյին Ջոնսոնը 1975 թվականին անգլացի հանրաճանաչ ֆուտբոլիստ Դեվիդ Բեքհեմը Այսօրը տոնում են Իրանում ուսուցչի օրը, Լեհաստանում դրոշի օրը։ Այսօր մայիսի 2-ն է, տարվա ավարտին մնաց 243 օր։